bai ba, momentuko gauzan diritaz, ez bada iru hilako nila doni ban eta ziru artean trenbidan, bidan, zapalduak eta bat eh, bisikilak eki. Um, ehm, Lehen informazioan arabera emigrantzak liratezke, nire konfirmatzeko da eta seguruenik pentsatzen da lau pertsu noiek lotan zirela trenbide bastetan. Ados, e, ze zentzutan izan den edo, e, pentsatzen dut bidea moztua dela bizentzuetan momentu untan? Bai, etzen bidea moztua bizentzutan, zultzaileak eta zultzaileak eh, e, eta polizia donioaneko zen geltokian dira, hori nute, hori joan dira, e, jende hartatzeko, mainan e, zentzu, estriporen zentzu ez dakit, e, ez guztaz gehiagorik, baina dena den, ziburu eta donioan arteko mugan, gertatu da. Ados, beraz, momentuz dakiduguna da hiru hildako eta bederen laugarren bat larriki zauritua. Ba, hori ba, da, hori da. Ados. Seiterdiak aldera pasako, pasada iziko. Abai, ah, gertatu berria beraz. Bai. Ados, ba, eneko aldana milesker guri, gure deiari erantzunik eta ondoko momentuetan berazukanen dugu berri gehiago ere milesker zuri. Nahi